Psalm 129 Canticum Graduum De profundis clamavi a te, Domine, Domine, exaudi vocem meam. Fiat aures tuae, intendentes in vocem deprecationis mei. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit quia apud te propitiatio est, e propta legem tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eos, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, sperat Israel in Domino quia apud domino misericoria et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.